<clears throat> Uz Allahovu pomoć nastavljamo komentar Kitabu Tevhida. Došli smo do 15. u 14. pogleda, zavisi koju knjigu gledamo. Pa, Bujrum, pročitaj nam prvi ajet. <clears throat> Kako naslov? O Tevhidu i vjeri. Dobro, pročitaj. Uzvišenja Allah kaže a yušrikune ma la jahluku še'an wa hum yuhlakun wa la jastatijune lahum nasra. Ne, vala enfusahum, jansurun to nemaju. Nema, nema. Uh-huh, dobro. <clears throat> ja, ja. smatraju ravni oni koji ne mogu ništa stvoriti i sami su stvoreni koji ne mogu pomoći? koji njima ne mogu pomoći, vola enfusehum i on su runi, znači fali tu. E, cijelo vrijeme govori, znači zavisi u kojem primjerku knjige e, nekad fali neki dijelovi ajeta ili fali ili tako je kako je preneseno u e, metnu ovom makidetskom, <clears throat> pa ovdje znači u nekim ima ovaj nastavak ajeta. Wala enfusehom yansurun Vola je se ti onda lehom nasra, niti mogu e, njima pomoći, vola enfusehom niti sami sebi mogu pomoći. I ovaj dodatak ima smisla da se ubaci taj dodatak ajeta ostali jer ima veze sa temom. <clears throat> Uglavnom ovaj naslov ovdje poglavlje o tevhidu i gurbetluku dina vjeri, otuđenosti vjeri. Taj naslov u osnovi u ne postoji, nego je tu dodat. Znači, nije, taj naslov ne postoji u, u izvornoj knjizi od samog autora, nego je dodat od nekih komentatora. Tako negdje ćemo naći, negdje, nekim komentarima ima, a nekim nema. A govori o toj temi. Znači, govori o tevhidu Znači, ponovo da se potvrđuje ona stvar, govor o tevhidu i tako dalje, i tu spomenuta ovdje e, dva ajeta i nekoliko hadisa koji govori o tome e, gdje se znači uspostavlja ponovo govori o tevhidu i tome u stvari e, čemu su u što su upali mušici a to je da traži pomoć i da traži zaštitu rješavanje do i stvari od od onih koji im ne mogu pomoći, a znači prvenstveno ako im ne može pomoći vjerovjesnik, sad sad vjerovjesnici, poslanici, ne mogu meleci im pomoći, pa ko će onda da im pomogne. Jel? Uh, ovaj prvi ajet, <clears throat> znači, eh, inače, znači, tematika je, govori o tome, znači, o tevhidu i tuđenosti vjere. Eh, prvi ajet, Uh, u njemu se kaže e jušrikune mala jahloku še'an vahum juhlakun zar čine širk odnosno pridružuju Allahu Đelešanu druga, sudruga, onoga koji ne može ništa da stvori, koji ne stvara. Vohum juhlakun i e, onome kome čini, znači ibadet mimo Allaha Đelešanovo i oni su stvoreni. Vola je lehum nasra, ne mogu im, ne mogu pomoći njima kojima upućuju ibadet mušicima, ola enfusehom suru niti sami sebi mogu pomoći. <clears throat> Ovo je malo, jel, kad prevedemo onako doslovno, jel. Odnosno, uh, u tefsiru ovog ajta, kao što navodi uh, od Rahman al Sheikh, kaže uh, Jušrikun, kaže u fil ibade, kalen mu fesirun. Onda navodi šta su mu fesir rekli, znači rezimira ono što je došlo više tefsira. Kaže fi hadili aje tebihun wa ta'nifun lil mušrikin fi ibadati ma la, ma la muhlaqun. Uh, Kaže, u majetu je ukor, <clears throat> ukor i kritika mušrika za njihov ibadet koji upućuju pored Allaha Đelešanuhu onome koji ne može da stvori i sam je stvoren, i sam je stvorenje. Kaže, val mahluk la je kun lil haliqi fil ibade, ti halakahum leha. Jer kaže, stvorenje ne može biti eh, sudrug, učesnik E, stvoritelju Allahu Đelešanu i badetu. I badetu kojim, zbog kojeg je stvoreno to stvorenje. Kaže vabajene enahum la lahum nasra I kaže Allah Đelešanu bude pojašnjava da ti kome oni pučuju badet vidjet ćemo ovdje na kome se ovdje ne misli da priča se. Znači ovdje se prvenstveno misli ovdje, znači e, ono što danas imamo u praksi od početka Islama do dana danas, ta skretanje, te devijacije u tevhidu, kada se, e, kada se određeni ljudi, određene osobe stavi na stepin e, e, šafija, šefađija ili, ili dignu na, na stepin posrednika, odatle dolazi širk sa te dvije strane. Znači, sa strani šefata i sa strani posredništva unutar ovog umeta. Uglavnom tako dolazi. Znači, nećete naći neko umetu od, od, kod sebe pripisuje islamu da čini širk otvoren i jasni širk kao što čini mušici nego oni dolazi sa strane, znači njima širk dolazi, mada je to slična vrsta koja je bila kod mušika, nego sa strane posredništva, odnosno uzimaju te e, ljude, osobe, e, obično mrtve e, u kaborovima, kao posrednike ili šefađenjima njima za određene stvari. Uz uvjerenje, ubježenje da Allah Žešano ovlastio njih, dozvolio njima da čini to posredništvo i dozvolio da oni mogu određene stvari rješavati koji su na stepenu božanstva, na stepenu onog što samo Allah Žešanu može. <clears throat> I zato ovdje kaže, završava naši ajet, e, enahum la jeseti on nasra. I Allah Žešanu ovdje znači da oni ne mogu pomoći. E, znači te koje su uzeli za, e, za, za, za koje su digli na stepen božanstva, puću njima i badete mimo Allah Žešanu Allah Žešanu pojašnja da oni ne mogu pomoći E, niti sami sebi mogu, ne mogu njima pomoći koji traže od njih, niti sami sebi mogu pomoći. <clears throat> Kaže pa onda jel nastavka kaže fa kayfa bihi men la yastati'u nasra abidihi wala nasra e, nafsihi Kaže kako da onda nerazumljiva je stvar, znači kako mogu da čine širk, da upadnu u širk i e, da traže da traže od onog koji ne može znači ne može nikakvu korist pridonijeti e, onom e, koga, koga je digo na stepen božanstva, kome čini i badet. Niti njemu može pomoći, niti samom sebi može pomoći. E, uglavnom kaže ovo je dokaz, hada burhanu zahirun, kaže ovo je jasna, nedvosmislen dokaz, ala butlani makanu ja la, da na ništavnosti onog što se ono božalo, mimo Allaha hu. Dok recimo u knjizi ovaj, koja ima prevedena kod nas Kurratu Lajuni Vahidin, <clears throat> u toj knjizi je ovaj, e, slična stvar ovdje pojašnjena po pitanju ovoga ajeta, i bar ja ovaj primjerak što imam ovaj, e, Fetul Međida, jer po nju radimo, e, dolje dodatu određen, za određene komentare, određene stvari su dodate iz knjige Kuratu Yunil Muvahidin na ovu ovdje na Fetul Međid, jer Kuratul Yunil Muvahidin ima neki dodatak koji nema u ovoj knjizi, po pitanju komentara određenih stvari. <clears throat> pa ovdje spominje tu istu stvar za ovaj ajet spominje ovo isto, znači što je došlo u, u tekstu ajeta, a onda navodi ovdje, kaže, e, sa ovim, sa ovim ajetom, e, sa ovim, kaže, ajetom se kaže, e, betale ta'alukul mušik bi gajri lahi bi hadini delilina Sa ovim ajetom se kaže, poništava, negira vezivanje mušrika sa nekim mimo Allaha Đelešanu sa ova dva dokaza. Koja dva dokaza? Kaže, e, abiden li men halakahum li ibadeti. to kaže zbog toga kaže što su ovaj, prvi, prvi je dokaz to da on kome oni upućuju ibadet da su oni Allahovi robovi, Allahova stvorenja. Mislim ovdje Allahovi robovi ako se misli na živa stvorenja od meleka, ljudi i, e, i tome slično. Kaže wal abdu la yakunu ma'budan. A rob, Allahov rob, ne može on biti onaj koji se obožava. To je prvi kao dokaz. Drugi kaže delil thani ennehu la kudrete lehum ala nefi anfusihim fakeife yurja minhum en gajrehum. Kaže, e, drugi dokaz je to da oni nemaju kudreta, nemaju moći da pomognu sami sebi. Pa kako, kaže, da se očekuje od njih da mogu pomoći nekome drugom. E, a kaže ovakvih ajeta, Kaže, je hadi hadil ajat vam sala fil Kur'an. Zvi ovakvih ajat u Kur'anu ima dosta. Zaista ima više ajte u ovom kontekstu. Da u ovom kontekstu, znači, onom kome se upućuje ibadet mimo Allah Đelšanu, ti, znači, oni su u osnovi, znači, Allahova stvorenja, Znači, ne mogu, ne mogu se odazvati, ne mogu uslušati dovu ono kojim puči e, dovu i kojim čini ibadet, ni njima, niti sami sebi mogu pomoći. I e, takvih primjera, takvih ajte je mnogo. Dovoljno je za, e, vezano šviće ajete za poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. <clears throat> Uh, ima za poslanike dva ajeta koji, u kojima se u kojima se potvrđuje ovo isto značenje gdje kaže uzvišenje kul la emliku li nefsi nef'a wala darra ila maša Allah. Kaže Allah Žešanu poslanik sam reci la emliku nefsi ja ne posjedujem samom sebi nef korist, ne mogu samom sebi pridonijeti korist wala darra niti štetiti. Ila maša Allah, osim što Allah Žešanu hoće. Kaže wala kuntu a'lamu gajbe lestek sertu minel hajri ma mesen jesu, voma mesen jesu. Kaže e, da, ja znam gajb, Znači ovo Allah šan traži od poslanika sam da kaže. I reci, znači, prenesi. Da ja znam gajb, lestek steksertu min hajri. Nastoja bi da, da zadobijem, da uzmem hajra. Voma znači da uzmem hajra, e, što više hajra na dunjalku. I e, od, od, od ahireta. Vama mese nije su, bi me zadesio neki bela, neki musibet. In ana ila nadirimo bešir na qawmi Ja sam samo onaj koji, pozore, koji opominje i upozorava i ob, obveseljava narod koji vjeruje. To je jedan ajet. U suri Al-Araf 188. ajet. A u suri Džin 21. do 10. ajeta Kul inni la emliku lekom darra wala rešeda. Reci ja ne posjedujem, nemam, nemam moć, da vama znači, da donesem nikad niti da vam štetim, niti da vas uputim. Kul inni len yujirani min ilahi wa len ajida min duni ilahi e, multahada i tako dalje. Uglavnom, ovaj, ova stvar znači, potvrđuje se nekoliko ajde. Potvrđeno za poslanika sallallahu alejhi ve da on ne može ni štetiti ni koristiti da ne poznaje gajbi i tako dalje. A u kontekstu toga, znači imam nekoliko ajeta e, sličnih koje ovdje spomenuti. Nama sad nije cilj ovaj, da ovdje da navedemo sve moguće dokaze vezano za ovu temu, nego da bitno da lagano pređemo ono najbitnije značenje koje, koje, o čemu govori ajet ili hadis koji je spomenut. Budem sljedeći ajet pročitajmo. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ تَدْبِيرٍ A oni koji pored njega obožavate ne posjeduju ništa. To je značenja ajeta 13. Ne ima 14 jajeta. Pa trebalo dodati ovaj 14. Znači, vrlo dine te dune mi dunih ima lajem kunim ketmir, one koje vi e, dozivat dozivate, koje upućujete molitvu mimo lađe šanuhu, ne posjeduju ništa, nema nikakvu moć. A u nastavku 14. majetu, in te duuhum la jesme u duaekum. Kaže i e, ako im uputite molitvu, ako im dovite, La jesma'u du'aka, oni ne čuju vašu dovu. Vole u semiju meste džabulekom, a i da čuju vašu dovu, i da čuju vašu molitvu. Meste džabulekom, ne bi se odazvali vama. O jomel qijameti forune bi širkikum. A na sudnjem danu oni će, kaže, e, negirati, odnosno činit će kufr u vaš širk. Vola bi uke mislu habir. A o ovom te e, e, ne, može obavijesti, kao što te može obavijesti onaj koji precizno, detaljno zna, ima znanja. Pa spomenut ćemo tefsir ovih, ajeta, iako je razumljivo samo po sebi, ali spomenut ćemo tefsir. <clears throat> Pojede ovog ajeta ovdje, da Allah tala obavještava <clears throat> u tefsiru, znači ajte on, on je ovdje opet autor je e, sakupio, znači što je došlo u više tefsira. Kaže, juhviru ta'ala an halil med'uvine min duni lahi min al melaiket il bjava nesna. Kaže, Allah s.a. uzvišeni, uzvišeni Allah kaže, obavještava o onima kojima se upućuje molica i dova mimo Allah Đelešanu od meleka, vjerovjesnika i kipova i slično tome. <clears throat> Bima je dullu ala ađzihim wa da'fihim ennehum kad intefet anhum esbab. Kaže, e, obavještava ono kaže, što ukazuje da, da, kaže, da su oni nemoćni, da su slabi. Znači ono kome se upućuje molitva je doma mimo Allah šanu. Kaže, kad kad intefet anhum esbab i kaže da su prekinute veze, povodi, razlozi, odnosno ono što bi moglo dignuti na stepin, eleti tekunu filmedu, ono što bi trebalo da bude da postoji kod onog kome se upućuje dova i molitva. A to je, kaže, vohi mulku, wa samau dua, wa kudretu ali se A to su, kaže, tri stvari. Prvo da imaju, da, da da, su, da, da je u njihovom vlasništvu, da su u moć, da imaju moć. Odnosno, ovdje prvo uh, mulk, znači da, eh, da, da vladaju, da su vladari. Zanegirano je to, da imaju ikakvu vlast. Onima koji se upućuje dova mimo lašana, znači ima nikakve vlasti. Semau da, da oni čuju uopšte ne čuju dovu i treća stvar, kudete od znači nemaju moći da se odazovu. Da uslišaju dovu. Da odgovore na ono što traži onaj koji im puči dovu ili modvo. Kar fa meta lem tuđed, hadhi šurut, tametem betalet davetuhu, i da udimet bil kulije. Pa kaže, ako kaže, ne ispunjava upučivanje upućivanje te dove, ne ispunjava ove, tri šarta, niti imaju vlasništva, niti čuju dovu, niti se mogu odazvati na tu dovu kaže, ta upućivanje dove takvima je, kaže, bato, ništa ono, nema fajdi, nema koristi. Kaže, Fekefe i da udimet a kako, kaže, tek kada uopšte ovo, znači, ovaj, ne postoji i šerijeski je neispravno u osnovi, znači, zabranjeno, neispravno, i na kraju islam je došao da zanegira ovu stvar. A kamoli, jel, da, da, da, da sebi neko umisli ove stvari, a ne postoje. Ni jedna, ni druga, ni treća. <clears throat> U ajetu što je došlo kitmir. zina te dune min dunihi ma kune min kitmir. Oni koji vi, e, kojima upućujete do, od ovoj molitvu, mimo Allaha Đalšanhu, la jemliku ne posjeduju ni kitmir. Nemaju vlasništvo ni kitmir. kitmir. Kaže, to je lefafe, to je ne nevati temr. Kaže, to je ona, kora što buni na hurmi na, na datuli. Oni ne posjeduju, a, zašto je to navedeno u ajtu? znači nemaju znači, vlasti ni da ono, ono korov nad, nad hurmom, nad, nad, datulom, što znači nemaju nikakve vlasti. Nešto što je mizerno, e, nebitno, navedeno kao primjer, to znači nemaju nikakve vlasti. Nemaju moći nikakve. Ne posjeduju ništa. Kako da se onda njima do molitva upućuje? In uhum la jesme u Ako im kaže uputiš molitvu, oni ne čuju tvoju molitvu uputiš im dovu, oni ne čuju tvoj dovu. Kaže, lijennehu ma bejne mejitin wa i anhum. Ili kaže, zato što kaže onima koji su ili je umro mrtav, kako će čuti dovu ako je mrtav, wa binanhum, ili je daleko, znači zbog daljine ne čuje. Kaže, evo mu šteđel bima hulikalehu, ili je zabavljen onim zbog čega je stvoren. <clears throat> musehar bima emer Allah bihi kel melajketu. Ili kaže, ili podređen, ili radi ono zašto što, mu je naređeno da radi, poput melika, ako melec mu puči do hoće da kaže, pojašnjenje toga zašto, zašto ne čuju dovu. A mi danas znamo to, znači, danas je prisutno ovaj, oni koji upadaju u određene vrste širka, znači da, da se obraćaju umrlima. Odakle ima to da se obraćaju umrlima ako, ako su mrtvi? E, zbog ubjeđenja da, su, da oni čuju da su živi, jer im duša živa. <clears throat> Njihova duša živa, ako je duša živa, oni čuju. Duša im je kod kabura, u kaburu, u tijelu, pa oni čuju. A tijelo ne postoji struh. Osim kod vjerovjesnika. Ako uzme da je hadis vjerodosta. E, uglavnom, odakle dolazi ta šuba? Odlazi ta šuba što računaju da mu je duša živa. Vi znate po šerijetu smrt se tretira e, da duša napusti tijelo, to u šerijetu smata smrt, smrću. E, a onda oni idu dalje, znači, jesto kao, jesto smrt po ovom vanjskom svijetu. Međutim, pošto ostala duša živa, znači duša je ta koja, koja čuje, koja može da reaguje, koja ima sklopljen dogovor sa Allahom, Allahom obavi, uh, ovlastio tu dušu da može reagovati i tako dalje. Znači, uh, da kažem, znači, šeitan, šeitan ima, ima načina, ima metode kako da ljude zavede, kako da im nešto učini prihvatljivim, razumnim, E, da bi upali u ono što je, što je najgori, najopasnije, na što prvo šetam poziva i nastoja, to je kufr ili širk. Kaže u nastavku, voleu semiju meste džabulov. I čak i da čuju, onima kojim oni upućuju do. čak i da čuju meste džabu lekom, ne bi vam se odazvali. Što se ne bi odazvali? Kaže, lene dalike li zato što to nije njihovo vlasti. Nije to, znači nisu oni ti koji mogu se odazivati na dove i uslušavati ono što samo može što može Allah subhanahu ta'ala. Kaže, fe inna Allah ta'ala lem li min ibadihi fi Kaže, Allah nije dozvolio nikom od svojih stvorenja, od svojih robova, eh, da se njemu dovi. La istiklalan vola vasitaten. Niti posebno da mu se upućuje dova, da mu se upućuje molitva, posebno, niti kao posrednik, ni jedno ni drugo. A mi smo rekli uglavnom, znači, odakle, eh, šir dolazi sa strane posredništva gdje se uzimaju osobe, kao recimo što radi ovaj, Rafidije, Šira, Rafidije, oni kada, kada se obraćaju eh, dovi, upućuju dovo Ali radijallahu anhu, eh, Zajnebi, Fatimi i tako dalje, eh, kada upućuju dove, oni njih smatra da su oni posrednici do Allah da Allah njih ovlastio da oni mogu uslušavati i pomagati njima na dunjaluku i čak i na hiratu. Jel? Kaže, o jome qiyamati forune bi širkikom. A na sunje danu, kaže, negirači vaš širk. Pa kaže ovdje, kaže, fetebejene bihada enne davate gajri lahi širk. Kaže, iz, iz ovog dijela ajde se razumije, kaže da je dava, upućivanje dove, molitvi, neko mimo Allah Đelšanu širk. Što pa kaže, jasno kaže, jomel kijamit, na sudnjem danu, forune bi širk. Oni kome su upućivali dovu, koga su doveli mimo Allah oni će negirat vaš širk. Znači, e, tekstom ajeta je nazvano to što radi da je to širk. A naravno, opet ovdje, pa ovdje, ovdje ovi, ovi savremeni mušici ili, ili prijašnji koji su uzeli eulije e, mrtve za, za one kojima pučuju dove, oni imaju odgovor na ovu stvar, kaže to se odnosi samo na kipove. To se odnosi na kipove. Onda se ovdje kaže, dobro, pa, ulazi tipovi, kipovi ulazi u to. Međutim, ovdje znači e, negiranje, negiranje širka se prvo vraća na ono koji može negirati. Tačno da će biti određeni predmeti koji inače ovaj, ne govori, ne priča, da će odgovarati, svjedočiti, ali prvenstveno znači ovdje odnosi na ono koji može da negira širka, to su živa bića, znači od, od vjerovjesnika, poslanika, melika i tako dalje. Dobro. Nije nam cilj da ovdje odgovaramo na te šube. Pazite, vi znate, ima posebna knjiga koju je napisao Mohamed Abdullahab, Kešf šubu što se zove. Otklanjanje sumnji šubhi a to je baš pitanje vezano za ove stvari širka. I ima tu dosta e, navedeno tih šubhi koji, koji su odgovarali, e, oni koji su upali određen vid širkova e, u, savremeno, doba, u vrijeme kad živi Muhammed Abdel Vehab i prije njega i poslije njega, naravno, sve ta vrsta širka, širka su slične, pa su oni odgovarali kao ne da se ovi šerijetski tekstovi ispuštaju na muslimane. Čovjek je musliman, klanje izgovorio la ilaha, kako se ti možeš jel trpati, jel, ovaj, eh, da, da, ga upoređuješ sa onima ajtima ajte koji su objavljeni za, za, za one koji su obožavali kipove. Odatle, znači, dolazi ta prva šuba. I sad ima dosta tih šubhi, oko dvadesetak, na koji Muhammed tu odgovara, odgovara na te njihove šube i ta knjiga je posebno, znači, ovaj, specifična samo da, da liječi taj problem. <clears throat> Volaju ne bi uke mislo habir. I ne možete obavijestiti o tome poput onog habir, onaj koji detaljno, precizno zna, i, znači koji je ekspert u određenom znanju. Kaže, vola juhbir bi awaqi bil umuri vome aliha, vomate siru ilihi, mislo habir biha. Kaže, ne možete obavijesti o posljedicama stvari, o njihovom e, završnom dijelu, gdje će završiti, kaže, poput ono koji je stručnjak, ekspert u tome. Kaže, kada jani nefsehu te baraka kaže, Allah ono misli ovdje na sebe. Kaže, e, inahu ahbere biwaqi la mehala. Jer Allah šano obavijestio o stvarnosti, znači o suštini stvarni, stvarnosti koja se dešava, la mehala, znači oko koje nema sumnje da je to tako. Po pitanju ovog, e, znači, činjenja širka. Dobro. <clears throat> Nećemo se, rekli da se zadržavamo ono dugo na nekim tumačenjima određenih stvari. E, sljedeće što dođe, a hadis, je tako? Jest. se prenosi od Enes Allahu anhu da je rekao vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam u bici na uhodu bio je ranjen u glavu i slomljen mu je bio se kutić. Pa je rekao kako da bude spašen narod koji je ranio svoga poslanika. Pa je objavljeno se leke minel amri šeji od tebe ništa ne zavisi. I u značajima, ali moram se ubaciti uspjeh. Dobro, znači navodi u kontekstu ove teme, znači uh, ovo poglavlje govori znači o tevhidu i, i e, gurbetluku vjeri, odnosno osustva vjeri e, da je vjera postala strana e, i da će postati strana, da s vremena na vrijeme u umetu se, de, dođe muslimani u takvo stanje, oni koji sebe prepisuju islamu. Pa navodim u tom kontekstu ovaj hadis koji bilježi e, Buharija i muslim, odnosno Buharija ga naveo mu Mu'allakan, to smo učili iz Mustalaha, govorili smo da Mu'allakan, to znači hadis koji, gdje, kojim u početku seneda lanca prenososa nije spomenut jedan ili više ravija. Od, znači, od ono koje zabilježi u zbirki hadisa, Buharije, nekoliko šejhova od njega, pa nadalje nisu spomenuti, nego budu spomenuti samo kraj rivajta, a to je ili, ili tabin ili, ili, ashab. To znači eh, eh, hadis govorili smo o njemu i spominjali smo ga. E, uglavnom, ovaj, znači, kad kaže sahih, ovdje se misli znači, na, na muslim, da je muslim sahih spomenuto. E, od se radi Anhu, Anhu kaže da je šuđe, šuđe znači e, napraviti ranu na glavi, kada se neko napravi ranu na glavi da prokrva, znači to znači šeđe ili šuđetun, kaže šuđe ne bio sa lansana ime kaže e, bio mu je napravljena rana, pogođen je, ranjen je u glavu u na Uhudu, Okusirat رباعيته i e, slomljen mu je e, njegov sjekutić. To je, vi znate da ima razke među zubima, ovdje se odnosi na sjekutić, kaže, e, pa je poslanik sam reagao, kejfe, Jufleho kaumun šeđu nebijehom kako će, da, hoće li, kako će uspjet narod koji je, koji je ranio svoga vjerovjesnika u glavu. Pa je objavljen lej lejse leke minil E, nije ništa u tvojim rukama, nemaš ti sa time ništa. Sa čime nema ništa? Nema sa time ništa, ko će uspjeti, ko, neće uspjeti, koga će Lašan put, koga neće uputiti. Spomenut ćemo tu tefsir toga. Uglavnom, ovaj hadis, e, znači ovaj hadis, iako ga Buharija spominje Marlekan, e, zabilježen je, znači, bilježi ga Jahmed i Tirmizi Nesai od Enesa, radi Allah Anhu, a, Ibn Ishak, Muhammed Ibn u Megaziju, znači, u Siri, spominje u Siru danas Radeno, kaže kusira ajetu, ne bio sam sanom jemu uhodin šuđe veđhuhu, kaže e, slomljen mu je e, sjekutić i ranjen je u na dan Uhuda, kaže feđale demu je silala veđhi, pa mu je krv, kaže, tekla po licu. Vađale jem se hudem, bohu je kut, pa kaže, on je brisao krv sa lica i govorio kejfe kao kaumun. Hadabu veđhe nebijihim, Kaže, kako će uspjeti narod kaj, kaj, koji, su, e, koji su obojili lice svoga vjerovjesnika, misli sa krvlju, Bohova jed uhum ila rabi, a on ih poziva uh, njihovom, njihovom gospodaru. Fenzelallahu pa je je je objavio ovaj ajet. <clears throat> o Enesu Radelam, dosta smo govorili, već je bila njegovo sir, smo govorili. Uglavnom, kaže, imam nevevi vezan za ovaj, za ovaj hadis. Kaže, ofi u ovom, u ovom hadisu, kaže, vukul esqam, voliptila bil enbijaj, salavatullahi wasalamu alaihim. Kaže, u ovom e, hadisu je potvrđeno to da se vjerovjesnicima, to jest i poslanicima, da, se, e, da, da bivaju bolesni, da bivaju iskušani, iskušani da imaju belaja, da imaju bolesti, da je sve to zadesi. Lijenalu bi dalike džazilu, kako time, e, kao dobili Eh, još veću narodu, ajr wa thawab. Wali tarif al umam ma asabahum wa eh, bihim kaže da bi znali narodi, da bi znali ljudi da ono što ih zadesi poslije njih da se tako povodi, da se ponaša kao vjerovjesnici. Odnosno da, da znaju da će zadesiti i njih, i belaji, i musibeti, i smrti, i iskušenja i tome slično. Da će biti ranjavani, da će biti ubijani i tome slično ako se to moglo desiti vjerovjesniku Muhammedu sallallahu alejhi mogao biti izložen, mogao biti doveden da bude ubijen, protjeravan, gonjen i sve to što mu se dešavalo, šta onda mi kao njegovi sljedbenici očekujemo, jel, da nas ništa ne dirne i da živimo lagodno. I još dalje, znači mnogi vjernici odu u tu računaju, ako ga zadesi kakav belaj mu ibet, da je u stvari zbog njegovog greška, e, greške djelovanja, ponašanja, praktikovanja vjeri. Kao što kod nas imamo rašireno pogrešno mišljenje, da određene iskušenja koja imamo od strani onih koji nas ne voli, koji nam pravi probleme, da je to zato što mi pogrešan metodu davi imamo i da nešto nije u redu kod nas, da nismo taktični, nismo mudri, ovako onako. Ako iko je bio mudri, to je bio poslanik sallallahu alejhi a svega ovo zadesilo svi belaj koji spominjemo, znači koji znamo dobro iz Sirije, svega je zadeslo. Ne znam da će koga nekog od nas bilo koga zadesit, osim nešto, nešto krajnije, to je smrt. Kao što je zadeslo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a ne možemo njemu pripisati da nije bio mudar, da nije znao ratu davi. Što znači nije uvijek argument, može se desiti da neko radi pogrešno u djelovanju davi i tako dalje, ali nije uvijek ta posljedica iskušenja koja se dešava od ljudi e, koji pozivaš, sa kojima radiš i na kraj krajeva, pazite, naš, naše praktovanje vjeri u praksi to je dava. Živjet po islamu je vrsta davi iskušenja na tom putu, to ne znači da ti nisi e, iskušenja na tom putu e, koje dobijaš unutar porodce, na radnom mjestu, u sredini u kojoj živiš, državi i tako dalje, to ne znači da ti nisi mudar, nisi pametan i tako dalje. Kao, e, pazite, ovdje šetan prilazi s ove strane i dolaze nam određeni, određene, određene šube po tom pitanju. Da mi pametno, mudro radimo, ljudi bi ljudi bi prihvatili vjeru, jedva čekali da mi njima širimo, ovako, onako, što nije tačno, znači, to uopšte nije tačno. I čak onaj, kada govorimo o shabima, pa često je poznato ona krilaca kaže, jel, kako su ashabi, koji su oni bili uzor, kako su oni širili vjeru, ovako, onako, kao, kao da, gdje god su oni došli, su odmah vjeru, nije bili nikakve problema. Što nije tačno. Znači. I oni su imali iskušenja, imali su problema, bili su ubijani, bili su protjerivani, ashabi kad su širili islam, kad su osvajali, prolazko sva slična ova iskušenja. Ali su ustrajavali na tom putu i širili su davu. Prema tome, znači, e, e, te dvije stvari nisu uzročno posljedično povezane. To, ako, ako ovaj, mudro i pametno radiš, moraju biti rezultati da te ljudi prihvate. I obrnu, tako te nisu prihvatili, znači ti ne radiš dobro ispravno, tako da. Te, to dvije stvari nisu, ovaj, nisu povezane e, uzročno i posljedično. Može biti, znači, da čovjek radi po svim metodama, principima mudrosti, pametno, a ima iskušenje, bude ubijen i razapet. A može biti obrnuto, ne radi ispravno i negativno pogrešno tumači, a prihvaćeno od ljudi. Znači te dvije stvari, znači mjerilo kako, šta je dokaz da radiš ispravno, da se slažeš šarijetskim tekstovima. Da se slažeš šarijetskim tekstom onako kako su učenjaci pojasnili, eh, znači shvatanje, poimanje vjeri. Da ne bilo zabavno oko toga. Ovdje spominje <clears throat> sljedeće, a to je Sličnu stvar ovdje navodi ovdje autor, navodi riječ od eh, Ibn Hadžera, od Kadija, od Kurtubija, sve u kontekstu toga kako hadis ukazuje na eh, eh, Rašti su riječi od njih svih, u kontekstu toga kako govori kako su, jel, ako vjerovjesnik dolazi u takva iskušenja, imao, ovaj, imao takve probleme, da je nalazio na takve i fizičke bolesti i e, iskušenja od svog naroda s ljudima kojima živi, znači onda je ovaj, <clears throat> onda je to normalno da se dešava i sa nama njegovim sljedbenicima. Dobro. Spominje se ovdje Uhud, brdo Uhud, vi znate onaj poznati hadis koji bilježi Buhari u svom sahihu, a to je da je ovaj, poslanik sallallahu rekao Uhud džebelun na vonu hibbuhu, Kaže, Uhud je brdo kojeg mi volimo i ono nas voli zanimljivo, ovaj možemo poslije bitnim komentarišemo to kako može brdo da voli. Hajde, mi vodi, volimo brdo tu, inak može, voliš što voliš kameru, voliš papir, voliš i brdo. Ali da brdo nas voli, e, to je, to je, to je ono, o čem, ovaj, kako se to razumjeti, kako to shvatiti. <clears throat> Dobro. U nastavku kaže Kejfe Juftev Kaum Šeđu Nebijehum kada je poslani sam rekao, znači, kako, kako će uspjeti narod koji je ranio svoga vjerovjesnika u glavu. E, naravno, kod muslima je došlo Keseru Rubejetehu Edemu ili Edimu Veđhehu. Kaže, slomili su mu njegov sjekutić i, e, i e, učinili krvavom, krvavim lice. Pa je Allah objavio, Leise se leke min emriše on nemaš ti e, ništa sa time, odnosno sa njihovom upitom, sa njihovim delaletom. Kaže Ibn Atije u svom tefsiru, kane ne bio sam sen kahu, fi tilke hal jesun min felahi kufari kurejšin. Kaže Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kaže je u takvom stanju e, dostiglo, e, dostiglo razočarenje. Izgubio je nadu da će uspjet, da će uspjet kafir Kurešija. I kaže, pa mu je zbog toga rečeno i objavljen ovaj ajd, lej leke mil embrišeja. Ne ti u toj stvari ništa. Odnosno čemu? Šta znači lej se leke mil Doslovno znači lej leke, ne ti od stvari ništa. Ne imaš u toj stvari, koju stvari riječ o tom, od ko će uspjeti, ko neće uspjeti. Kaže u tefsiru, ej awaqibul umuri bijedila. Posljedične stvari, zadnje završne stvari, kako će biti, kako će završiti, kaže, one su u Allahovoj ruci. Kaži femdi enteli šenik, ti radi svoj posao, a Allah Žešanu, on je onaj koji, će, koji određuje, koji će dati ono koga, koga hoće uputi, koga hoće ostaviti u dalaletu i tako dalje. Kaže Ibn Ishak, Muhammed Ibn Ishak, kaže Lejse Lekem Ibn kaže fi, eh, fi ibadi illa ma emertuke bihi fihim. Kaže ti nemaš, od te, nemaš u toj stvari ništa, o čemu? U o mojim robovima, Kaže, osim ono što sam ti ja naredio da radiš sa njima. Dobro, sad možemo znači, navesti tefsira ajta ovog, tako glavno e, značenje je jasno. Znači, jasno, znači, nije, e, e, šta je dokaz, što se spominje ovaj uopšte hadis ovdje? Otkud se navede ovaj hadis kontekst ovoj ove teme? Baš, znači, direktno je vezan za ovu temu a to je da vjerovjesnik Mame Salalasanem nije imao udjela u tome kome će koristiti, hoće koristiti, kome neće koristiti. Ovaj, e, I to što on, e, što je izgovorio te riječi kako će uspjeti, Znači to nije, nije uslišano njemu da kaže neće uspjeti, ti, ovaj, ti si razočaran u njih, ovaj, zamrzio si, ne voliš, tako dalje. Stvar upute, ko će biti ovaj, upućen, ko neće biti, ko će završiti u lajati, ko će završiti u, u dženetu, u to je da lažeš, u, u rukama Allaha Ako to nije mogao poslanik sallallahu alejhi kako onda možemo jel tražiti, a on je vjerovjesnik, najmili e, stvorenje Allahu Tala kako će to onda, kako da tražimo to od nekog drugog. Također da navodi iz konteksta ovaj sljedeći hadis, pročitam hadis od Abdu, Abdullah ibn Omer radijallahu anhu. Sahih se također prenosi od Ibn Omera radijallahu anhu, da pa je on čuo po Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da bi kad podigne glavu sa rukua na posljednjem rekiatu sabatskog namaza rekao Allah moj, rukuni tog i Nakon što bi govorio sam je Allahu min hamide, rabbe ne, oleke, Pa je Allah objavio, fejsalak, min, min, min, bilježe ga Muslim i Buharija sa Muallakom sa četvrtim Dobro. Znači, hadis od... Eh, a rivajet, imaš rivajet? A u drugom rivajetu koji dobio je čusti Saflana ibn Umenije, Suhila ibn Amra i Harisa ibn Šama, to je objavljeno isti uh mhm. Dobro. Znači, ovaj hadis od Abdullah ibn Amra radijallahu anhuma, E, bilježi ga, znači, bilježi ga Buhari u svom i Nesai, e, došlo je u njemu da je čuo Allahu poslanika sallallahu alaihi selem da bi rekao kada bi se podigao sa rukua na zadnjem rekatu od sabah namaza da bi dovio Allahu mel'an fulana do fulana Allahu moj prokuni tog i tog Badema je kul sam je Allahu min hamd rabbena lakal nakon što bi rekao sami Allahu min rabbena hamd pa je Allah objavio ovo što je objavio ovaj ajet. Sam prije toga napominje, znači, e, ovo ovdje što spominje došlo nekoliko rivajeta, na lih, da je poslanik sam se dovio protiv, protiv određenih e, mušrika, naroda, odnosno plemena, e, koreši, pardon, arapskih plemena. Pogotovo kada su oni ubili, kada su nakon što su napravili izdaju prevaru, ubili e, Karije od poslanika sallallahu sallam, pa je on dobio mjesec dana, tako došlo u, e, u tefeku na lihi. Zanimljivo znači da, je, da su e, rad po ovim hadisma uzeli dva mezheba, dva mezheba, a to su malikijski i šafijski, smatraju da se na sabah namazu, svaki sabah namaz, farska se klanja, da je od suneta da se, e, da se uči, da se dovi, i radili su po ovim hadisma. Mada su hadisi došli u određenom povodu, ali oni radi po tim hadisima. su dakle, ostala dva mezeba, Hanefije i, i Hanabe smatraju da ovo nije, da, ovo nije, da ovo nije sunet, da je ovo bio samo zetak, po, znači dovljenje u nevazilima, u posebnim situacijama kad se desi neki belaj musibet muslimanima. A ova dva mezeba rade kod nije sunet, znači na svakom farz namazu sabaha, da se na drugom rekatu samo što se različite toga da li se, da li se ova, upućuje prije, prije odlaska na ruku ili poslije rukua, jedan mezeb na ovom, jedan mezeb na onom, da se dovi, znači svaki saba. Tako da se ovo ne iznenade, ako bi se našli u situaciju da klanjate za nekim koje je malikijsko ili šafijsko mezeba i e, primjenjuje ovaj sunet, da vas to ne iznenadi. Da kaže šta je ovo vidio, šta ovaj radi. Jel? Ovaj, znači, da uputi oni običnu dovu, znači klasičnu dovu poznatu, ono, neku dovu koja se uči ovaj, inače na vitri namazu. Obično uči te, jedno, one dvije poznate dove. Uglavnom, ovaj, vraćaju se na ove hadise u kojima je poslanik sallallahu alaihi sallam dovio na sabah namazu. Između ostalog i ovaj i sa njima dokazuju. Ispravno ono o čemu se je ostala dva mezeba je e, iz kojeg razloga, zato što je to radio poslanik sam znači radio je to s povodom, pučevo dovu s povodom, a ne da mu je bila stalna praksa mada on imaju i vraća se na jedan hadis u kojem ima slabosti da je poslanik umro, a da je ostao na ovoj dobi da je dobio. Dobro, što je tema za sebo. znači sam, ovaj, sam smo malo jel, spomenuli sa fikske strane. U nastavku ovdje hadisa kaže pa Allah on objavio li se leke min Nemaš ti od stvari ništa po pitanju toga, jel, ko će biti proklet, ko neće biti proklet. E, vidimo sad ovaj isti Znači, e, isti ajet je objavljen kao i ovim povodom i ovim povodom. Prijetodnom što je spomenuto. Kaže, a u je došlo da je dovio, da je poslanski dovio pod Safan ibn Mejeta, pod Suhejla ibn Amra, Harsa ibn Hišama. Pa je objavljen ovaj ajet. Znači, spomenuo je po imenu ovu trojicu. E, Znači ovaj hadis, znači on bilo sam dovoljno da se, da se o njemu komentariše, da se priča o njemu, bilo bi dovoljno da možemo jedan čitav ders pričati o tome, međutim to nam nije cilj, sad idemo u detalje toga. pojedite ovdje da ga spomenem ovaj hadis u kontekstu ovog uh, što je vezan za temu. A to je znači ovo prijetno što smo rekli, da, da Allah znači uh, da je uh, Allah Žešanu objavio ovaj ajet uh, kao, kao jel, da presjeće ili komentar na ono što je, što je poslanik sallallahu radio, a to je da je ovdje proklinjao, a na drugom mjestu dovio protiv ili u rivajati ovdje imamo da je dovio protiv ove, ove trojice spomenuti od mušrika. Znači, pojenta je toga, e, smisao spominjanja toga ajte, u tome. E, ovdje imamo Abdullah ibn Omera, prije ga nismo spominjali, Uh, njegovu, njegovu biografiju na brzinu da spomenu, znači te poznati ashab, jedan, jedan od ashaba koji se ubraja, koji je naj, najviši hadisa i koji se ubraja u fatihe alime među ashabima. <clears throat> njemu je poslanik sallallahu potvrdio da je bio na, od, od, na salahu, na valjanosti, na, na ibadetu i da je bio hajli osoba. Umro je 73. godine, 73. godine po Hidžri. E, Znao se da je živio za vrijeme Hadžađ bin Jusufa i tako dalje, određeni događaj koji se desio između njega e, i tako dalje. Abdullah nomer znači ovaj, jel, nepotrebno muslimano koji imalo poznaju jel, ovaj, historiju i e, sire, biografije da, da priča koja je bio Abdullah ibn Omer. Zbog njegove, znači zbog njegove fadla i veličine i značaja i znanja i fika i tako dalje. E, uglavnom u hadisu u hadisu ovdje spojim zanimljiva stvar, a to je da je poslanik sallallahu sallam, proklinjao Proklinjati znači eh, la'an, eh, prokletstvo znači valo ibad min rahmetillah, znači dobiti neko da ga lašanu udalji od, od milosti, Allahove milosti. <clears throat> A onda, znači ovdje ima zanimljivu stvar, da je spomenuo poimenično, po imenima one koga proklinje. Eh, a, to nam u stvaru ukazuje Eh, i ovdje to spomenuo komentator, u šerhu kaže Džavazu dua al mušrikine bi ajanihim infisala Dozvola da se dovi protiv mušrika poimenično u namazu. Ona zalike la je fisala. I da to ne, ne, ne smeta namazu, ne narušava namaz. Ne narušava namaz, ne, samo da ga narušava u smislu da je, da je pokvaran bati, nego ne, nije ni mekruh uopšte, nego je čak propisano. Jel? <clears throat> A vi ste vjerojatno čuli da ima ovaj, da danas prisutno da neko, da negira, da uopće ne treba dobiti protiv kafira, uopćeno, nego možeš reći da doviš protiv kafira koji su, ne, koji su ratuju i ratuju protiv muslimana, a oni ostali ne mogu da doviš protiv njih jer ti ne znaš ali što on može njih uputiti, u njima ima hajra ovako onako. Uglavnom ovo je širijski tekst, znači jasan ko dan protiv toga. Znači, o, ovaj hadis potvrđuje to da je dozvoljeno doviti protiv mušika keafira Eh, u ovom slučaju naravno riječ je o mušicima koji su činili zulum, koji su činili zulum nepravdu ovaj muslimanima i čak spomenuti po imenima. U stvari to govori o tome, znači kada neko sad dovio spomenuo određenog poznatog jafira koji, koji radi, čini eh, zulum muslimanima i spomene ga po, imenimo, po imenu u dovi, dovi eh, dovio u namazu, val namaza, da je to dozvoljeno po ovom, po tekstu ovog hadisa. <clears throat> Tako da oni koji, koji kažu da nije dozvoljeno, da nije u redu, da nije Eh, od ahlaka, od edeba, da, čak kažu nije od islama da doviš pojedinač protiv nekog, znači ovo, ovo je jasan argument protiv takvog, takvog poimanja i tumačenja. A nije samo ovaj hadis, znači imamo više hadisa u kojima je došlo da je poslanik sallallahu alaihi sallam dovio pojedinačno protiv određenih mušrika. Što nam nije tema, samo uzgled spominje jer je to došlo u hadisu. <clears throat> Zašto je spomenuo ove mušike? Zato što su oni bili jel, poznati mušici, eh, glavešine mušika, eh, koji su, jel, koji se borili poslanika, protiv poslanika sa Selem, istakli su u toj borbi. Među njima bio je i ibn Harb. E, ali je zanimljiva ovdje stvar da ovaj da Allah znači nije uslišao dovu poslanika sallallahu alejhi I ne samo to, nego Abu Sufjan vi znate da je on primio islam. Abu Sufjan je primio islam. I, ovaj, i, baš ovaj, taj potvrđuje to, iako poslani sam dovio protiv njega e, i muslimani se borili protiv njega, na kraju on poslije primio islam. Lej se leke min emri še'un, evo je tube alejhim, eu ju azibehum. E, nemaš ti ništa u toj stvari, nije to do tebe. Ko će umrijeti na kufru, na širku, ko će biti upućen i ko će završiti u džennetu ili džehennemu. Evo je tube, ali ih Malašanu može njima oprostiti, evo Jadribu može i kazniti. Može i kazniti ili i na Dunjalku i na Hiretu, ili samo na Dunjalku, a ne na Hiretu. E, pa je, znači, Ebu Sufjan poznato da je primio islam i mnogi drugi koji su jel, učestvovali u borbi protiv muslimana, ratovali protiv muslimana, na kraju krajeva koji je učestvovao na Uhudu, također se istakao borbi protiv muslimana osoba koja nije nikad doživjela poraz, jel? I čak je doživio tad porazio muslimane, Halid ibn Velid ali poslije je Allah šano dao da se uputi, jel? I bio upućen, je bio i suklana Allahova sablja protiv kafira i, i mušrika. <clears throat> Uglavnom, ova dva hadisa, znači opet podvučem, oni potvrđuju e, to da je batil ono na čemu su oni koji obožavaju kaborove evlije i dobre ljude i ostale sve vrste da i tako nazovem što, u čemu, u čemu, je, e, čemu se dokazuje njihova, e, njihova ništavnost, njihova ibadeta? U tome da oni, znači, e, da upućivanje njima dove ili molitve nema koristi. Nema, nema koristi, nema fajde tražiti pomoć od njih, nikakvu zaštitu ili da, da koristi ili da štete. Znači, sve to je u Allahovim rukama. Allah Đelešanu je taj koji određuje, koji uređuje, Allah Đelešanu je taj koji je između čovjeka i njegovog srca. Kod Allaha je sva snaga i moć. To hoće da se potvrdi sa ovi, i da, u tom kontekstu spomenuti ovi hadisi ovdje. I još samo da završimo ovaj još jedan hadis, da nam se ne, obrađena tema. samo malo, koliko je prošlo već vremena? 4 i Dobro, onda ćemo napraviti ovdje, jer ima više ovdje govora, dolazi nam Ebu Hureira, a moramo nešto Ebu Hureyre spomenuti kao, kao ravi. Svanak Allahume da bihamti kašhadu, ne taj stakvir kao je tubo ilik. Andalusam, Andalusam, Andalusam,